Мијатите сабота, брат Саша ми забележа, зашто не го прочитав следниот 25 стих. Да се подсетиме за што стануваше збор. Ке отвориме во Евангелието според Марко, 11 глава, Јас ги читав само 23 и 24 стих, како еден силен Христов предизвик Марко 11 глава, Марко 11, после случката, после излегувањето од храмот, кога ја забележале смоквата и сушена, онаа смоква што Христос ја проколнал предходно, И Петр се зачуди кога ја виде смоквата исушена, И тогаш Исус им одговара и им рече, и тука е сега читаме повторно 23 стих, Имајте вера во Бога. Имајте вера во Бога. Зашто вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, дигне се и фрли се в море, и не се посомнува во срцето своје, туку поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже веќе овие зборови се сами по себе силен предизвик. Мегуто условот е имајте вера во Бога и сега прашањето беше што се подразбира ова? Имајте вера во Бога или верувајте во Бога. И сега централниот стих беше 24-тиот следниот. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, е ова е па уште посилен предизвик. Се што ќе побарате во молитва. Се. Замислете. Верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. И сега тоа беше предизвикот. Што значат овие зборови. Очигледно не можеме да бараме, тука не спагат молитви за грешни работи, како што вели апостол Јаков. Се молите, барате, односно вели, барате и не добивате. Зошто? Зошто, драги? Така. благодарен. Како што ние мејатата сабота го споменавме случајот со царот Езекија, како тоа што тој поборал, Господ му го дал, иако, за жал, и Борче спомна утрово, не беше сето тоа на благослов. Не само за, за него, конкретно за него беше на благослов 15 години подолг живот, ама за израелскиот народ, за историјата на Божиот народ – Тоа беше огромна последица, тешка последица. И споменавме некои други услови за вослишување на молитвата, услови кои што се подразбираат во овие Христови зборови верувајте, или предходно во 23 стих имајте вера во Бога. Ги споменавме зборовите од 68-миот псалм Ако бев нашол беззаконие во своето срце, немаше да ме вослиши Господ. Значи, не може да постои беззаконие и Светиот Дух заедно. Божијата сила заедно и гревот не може да постојат. Тоа и утрово малку кога го проучувавме случајот со Ананија и Сафира во библиската полка. Зошто за толку, да повторам само уште еднаш, зошто за толку ситен греф, толку тешка казна, зато што Светиот Дух е присутен. Зато што е многу опасно да се греши и најмалку да се греши во присуство на Божијата слава. Тоа е многу опасно. Затоа, најчесто нашите молитви не се исполнуваат од, од повеќе причини, но една од причините е затоа што Господ не сака односно не штеди. Дали некој што размислувале дека ако Господ направи чудо какво што би сакале да се случи, пример некој надприродно исцеление, дека то, со тоа автоматски ќе се зголеми нашата одговорност пред Него. После нема да биде едно што размислуваме, што посакуваме, што планираме и така натаму. Нема да биде се едно Значи, ако Господ направи чудо, ако, ако се покаже Божијата сила, тоа ќе ја сголеми нашата одговорност. Ако после тоа, ако после тоа грешиме дури и во малку, многу малку, тоа ќе биде страшно, страшно нешто. Затоа понекојаш кога ја бараме Божијата сила, значи, да, да паметиме да, дека бараме оган, кога ја бараме Божијата сила, кога ја бараме Божијата слава, бараме оган, Тоа е Божјата сила. И а со, со било кој оган нема играчка, камо ли со неговиот. Значи, беззаконие, греф, дури и најмал греф, не може да обстојува, да кохабитира или да, да коекзистира заедно со силата на Светиот Дух. Кој друг услов го споменавме? Имаше некој друг услов? Брат Боче, ше едно да го, да го споменам. Кога бараме нешто, да бараме во Христово име. Беше наведен исто како услов. И тоа е многу битно, затоа што ние немаме никакви заслуги. ние не можеме ништо да му понудиме на Бога како, како адут или како вредност. Че ние не можеме да, да, се, да, да тргуваме со Господа. Не можеме да тргуваме, не можеме да ја купиме неговата благодат. Зошто? Зато што не може оно што нема ништо да купи нешто. Тој што нема ништо, страната што нема ништо, може да добие не нешто, може да добие се, ама не, не како купопродажен договор или како трансакција. Може да добие нешто или се само како милост како дар, да, поклон, дар, милост. Ние не можеме ништо да купиме. Се што било добро во нашиот живот, се што било жртва во нашиот живот, не можеме тоа да го понудиме. Но интересно, ако се секјавате, Езекија тоа го понуди, нели? Ама тој живееше 7 века пред Христа. Тој тоа го понуди, Господи, сети се како одев, чекорев исправно според Твојата волја, како ова, како она. Што се ние би можеле да кажеме? од нашето минато. Господе, ја посетив мојата младост, Господе, од ова се откажав, од она се откажав на времето. Мегутоа, ако малку се подлабоко размислиме, има ли тоа вредност? Нема вредност. Зошто нема вредност? Бидеќи како прво се што било добро во нашиот живот е од Светиот Дух, значи не е наше. Тоа веќе било благодат. Не е нешто наше а и се што било добро во нашето минато, во нашиот живот, сето тоа е извалкано, помешано со, со грев, со сето оно што не чинело од наша страна. Затоа Исаја ја нарекува нашата праведност нечиста или извалкана облека. И затоа, кога молиме, бараме во Христово име, затоа што само Христовите заслуги се најсигурната основа. Христовите заслуги, неговата совршена праведност, се најсилниот адут заради кој? Значи, заради Христа, ако, ако, ако ништо друго заради Христа бараме, заради неговата заслуга, заради Него, и тоа е најсилниот адут, најсилното на што може да се повикаме за да биде вослишена нашата молитва. И, иеко јас неколку пати го загледував 25-тиот стих за време на мијатата сабота, проповета мијатата сабота, на а, Сепак не дојде ред да го прочитам, а Саше Кутријот многу сакаше. Зошто не го прочитам? Зошто не... <laughs> толку му беше убав, вели, толку убаво ке се вклопеше. Па ја му реков дека Борче не одам не имаше посебна тема за ова, со црницата. Со црницата, да, со дивата смоква. Лука 17 глава. Или Сикаминовото дрво. И како треба да проштеваме. Најде да го прочитаме, бидеќи старна е љубов, 25 стих, и представува услов за вослешување на молитва. Зошто е услов? Значи, самиот Исус вели, и кога стоите на молитва, ова е затоа што евреите стоеле. Евреите не клечеле, евреите стоеле. Клечењето е христијанска особина. Апостол Павле пишува, затоа ги преклонувам своите колена. Само она срце кое што ја разбрало а, жртвата Христова, бесконечното понижување на Божиот син, чувствува потреба да ја сврли сета своја вредност, сета своја праведност во прав, сета своја гордост, сите своји заслуги во прав и да се поклони пред Отецот. Но еве, Исус вели, бидеќи овие зборови се кажани пред крстот, бидеќи овие зборови се кажани во еврејското општество, во Старозавет, се уште во важечки старозаветни услови. И кога стоите на молитва, простувајте. Ако имате нешто против некого, па и вашиот небесен Отец да ви ги прости вашите гревови. И на тоа се надврзува и следниот 26 стих. Ако ли пак вие не простувате, и вашиот небесен Отец нема да ви ги прости гревовите ваши. Зошто е ова битно? Дали, дали се молиме вака, например? пример? кога се молиме, еве приватно кога се молиме, дали што содржи нашата молитва? Дали се сеќавате според духот на пророштво што најмногу треба да содржи нашата молитва кога се молиме? Благодарност. Најмногу нашата молитва треба да содржи благодарност за тоа што Господ веќе ни го дал. За тоа што веќе сме го примиле не да се затрчаме веднаш да го бараме тоа што го сакаме. Иеко за жал сме такви. Како што знаеме да бидеме често и нестрпливи и исплашени и било што што не прави немирни во тој момент. Исто така нашата молитва значи треба да го содржи и овој елемент. Независно за што се молиме. Треба да се потрудиме, да се сетиме дали има некому нешто што треба да простиме или некому за нешто што треба да простиме во самата молитва. Ова е битно затоа што ако сакаме нашите гревови да бидат простени, а Услов за вослушување на молитвата е што? Да бидеме очистени од нашите гревови, од нашите беззаконија. Тогаш и ние да им простиме на оние што нам ни изгрешиле. Ова, кога се работи за молитва, значи не треба да чекаме некој да дојде да ни се извини па да му простиме. Ние во самата молитва простуваме. Че во самата молитва се ослободуваме од тој товар, од таа горчина или може би омраза, или не можам да го смислам и така натаму заради тоа и тоа што се случило или не ми е симпатичен или било што. Во самата молитва простуваме бидејќи и ние сме такви во Божји очи, грешници и сакаме да ни биде простено. И се разбира за ова на друго место Христос кажува и парабола, кажува и други примери за кој што и порано се зборувало. Денес, во воведните зборови на утренското богослужение, прочитавме еден друг интересен услов за вослишување на молитвата. Беше направена разлика според зборовите од 103 од Псалм 7 стих, помегу господовите дела, кои што ги гледаше израелскиот народ, господовите дела, особено во пустината, и познавањето, од една страна тоа, од друга страна познавањето на неговите патишта. Значи, Мојсе бил на некој начин привилегиран затоа што ги познавал Божите намери, затоа што бил близок со Господа, бил како и Аврам пријател Божи. Да се замислиме една многу проста ситуација, споредба. Замислите дека сега ви треба некој да ви заврши работа во некоја од институциите, например, како што на времето сестралогица работеше во социјално, или било каде, некој во полиција да работи, или некој оваму, наму, не е битно сега каде, и треба да ви заврши работа, ви треба врска, значи, ви треба пријателска врска, како што тоа единствено така функционира на Балканов. Во Швецарија може би не. Сте имале таква потреба? Сте имале потреба? Од некој човек во институција, некој барем малку да интервенира, да ја подбутне, барем да ја забрза процедурата, Искрено имаме такви потреби, нели? Е сега, кога има поголеми шанси да ни се заврши работата? Ако тој од кого сакаме помош, допрва треба да го, да го запознаеме, допрва треба да му се приближиме, да се, допрва треба да се спријателиме, или ако тој веќе ни бил пријател, близок. и тогаш кога не ни требал, веќе сме биле пријатели, сме биле близки. Кога има поголеми шанси да се заврши работа? Се разбира, ако, ако веќе сме пријатели. Значи, не сум, не сум ти пријател затоа што ми требаш. Туку ако веќе сум ти пријател. Е се обратно, ако некој има потреба од вашата помош, дали сакате некој да ви биде пријател, да ви се умилкува, да ви се додворува, да ви се мота околу вас, само затоа што му требате да му завршите некоја работа? <laughs> Дали сакате таков пријател? Како, како размислуваме кога ќе процениме дека некој се мота околу мене, некој ми се упикува само затоа што му требам да завршам некоја работа за него. Че значи, тоа не е пријателство. Са, дали и ние, ако ние човечки така се чувствуваме и размислуваме, дали ние сакаме Господ така, да го имаме за таков, да му бидеме пријатели, да го молиме само тогаш кога ни треба нешто. Очигледно И Господ не сака такви молители. Господ сака да му бидеме блиски, сака да му се молиме и тоа кога не ни треба нешто. Сака да му благодариме. Како што го споменав и Девид Гейтс, Господ повеќе сакаше и бараше да благодариме. Со вера, без сомнеш, со вера во Неговата сила, во Христово име, но многу повеќе да благодариме. Господ сака да му бидем пријатели како што Аврам му беше пријател. И на тој начин само тогаш во такви услови ќе може да се случуваат и господовите чуда. Не само затоа што ги бараме тогаш кога ни требаат, туку затоа што веќе сме пријатели, веќе сме блиски со Господа. Веќе ни е близок Господ, пријател ни е. И што ни е веќе близок, може да ни заврши работа. А не му се приближуваме само тогаш кога ни треба да ни заврши работа. Тоа е страшно битен услов за исполнување на молитвата. И денес ќе имаме, се надам, уште десетина минути време. Би сакал да споменам уште еден битен услов за вослишување на молитвата, а ова е еден од условите кои што мене лично најмногу ми се допаѓале. Ке отвориме во книгата на Исус Навин, Исус Навин, 10 глава. Исус Навин, 10 глава. Зборува за победата на Израел под водство на Исус Навин врз аморейските цареви, како што се тука наречени. И тоа е онаа позната славна победа која што се случила каде? Во Гаваон. Да не читаме многу. Еве, Да. Еве само да наведам како вовет, значи против против Исус навин се собрале овде вели Ерусалимскиот цар, Хевронскиот цар, Јармутскиот цар, Лахишкиот цар, Еглонскиот цар, тие и целиот нивен народ и го обседна Гаваон и почна да војуваат против него, значи против Исус Навин, против Израел. Потоа гаваонците испратија до Исус во логорот во Гилгал, бидеќи они беа склучиле сојуз со Исус Навин, за да се спасат на време, да, да не ги сотре нив Божиот гнев. Тоа беше друга приказна. Да не ги споменуваме сега посебно нив. Но еве, јас би почнал да читам од седмиот стих, Исус тргна од Гилгал, се вели, тој и со него сите способни за војна, сите израелци способни за војна и сите храбри мажи. А што со други зборови сите мажи. Понатаму, тогаш Господ му рече на Исус, внимавајте, ова нешто Господ ќе го повтори и на цар Саул и на, и на други подоцна во историјата. Не, не плаши се од нив. Колку, колку цареви и војски беа собрани, што ги прочитавме во петиот стих, значи Ерусалимскиот, Хевронскиот, Јармутски, Лахиш, Еглонски, најмалку пет, значи. Пет војски. На, војски на пет држави. Против Исус Навин и израелците. Тогаш Господ му рече на Исус, не плаши се од нив. Зошто? Зашто јас ги предадов во твои раце. Знаете, минато време. Битката уште не почнала, војските уште не се сретнале, Господ не само на ово место, туку и во други ситуации подосна из историјата на израелските цареви им вели, не плаши се, јас веќе ги предадов во твои раце. Какви зборови? И никој од нив нема да остане или да обстане пред тебе. И ги нападна Исус ненадејно, откако целата ног беше одел од Гилгал, цела ног. Господ ги доведе во забуна од израелците и тие им зададоа тежок удар во Гаваон. Ги гонеа по патот кон Веторон или Бетхорон на еврејски, и ги напаѓаа се до Азека и до Македа. Отворете географска карта на Израел, ќе видите кај се наоѓаат овие места. И малце подрок ќе го разберете овие тексти. И сега се случува она големо чудо, пошто е познат Гаваон во историјата на Стариот Израел. А кога бегаа од израелците по планините, по падините на Веторонската планина, се зином, Господ фрлаше врз нив од небото големи камења, осем метеори, значи, джиновски, до самиот град Азек, и тие гинеа. Бројот на погинатите од камењата беше поголем отколку на оние што синовите Израелови ги убија со меч во борбата. Че значи, повеќе изгинеа од метеорите господови, отколку од израелските мечеви. 12 стих, дојдевме до тој, клучниот. Тогаш Исус му рече на Господ пред израелците во оној ден, во кој Бог, Господ Бог ги предаде аморејците во раците на Израел. Запри се сонце над Гаваон и ти месечино над долината Ајалон и сонцето застана. И месечината стоеше, додека Бог им се одмаздуваше на нивните непријатели, како што е тоа запишено во книгата на праведниот или Јашеровата книга. Сонцето застана на небото и не брзаше да зајде скоро цел ден. Според дека податоци, значи денот стоел цели 18 часа. Замислите таква сабота да имате. 18 часа подолг ден. А за некого на друго место на планетава 18 <laughs> часа подолга ноќ. Не би сега да се занимаваме многу со самото чудо и како тоа било изведено, зашто има разни теории. Не е битно. Не е битно како. Битно е верата во Божијата сила и другото е лесна работа. Би сакал да прочитам еден коментар од Духот на пророќството во врска со ова чудо. Се наоѓа на 509 страница од книгата Патриарси и пророци в оригиналната страница 509 и тоа е последната страница од главата Лигата или Сојузот со гаваонците, така се вика 47-та глава од книгата. Во врска со овие зборови на Исус Навин, ова, овој повик до сонцето и месчината да застанат, до денот да застане, со други зборови. Елена Вајд пишува и вели, Божиот дух ја вдахнал ова Исусова молитва. За да може повторно да се покаже силата Господова и односно силата на израелскиот Бог. Заради тоа барањето на Исус Навин не представуваше дрскост од негова страна. Исус веќе ги примил Божите ветување во врска со самата битка, нели? Господ веќе ги предал во негови раце. И тој веќе сигурно знаел дека Господ војува на негова страна и дека ќе ги победи, ќе ги совлада сите непријатели на Израел. И се тока има една запрека. И оно што следи после запреката е многу битно. Како би постапиле ние, пред да ја довршам реченицата, како би постапиле ние ако однапред знаеме дека Господ сигурно ќе интервенира во некоја ситуација? Како би постапиле ние? Еве како постапил Исус навин. Иако тој сигурно знаел, ги примил веќе Божите ветување, дека Господ сигурно ќе ги совлада непријателите на Израел. Сепак, тој, значи Исус Навин, тој ја, ја влож, го вложил секој искрен напор од своја страна, како да целиот успех да зависел само од силата на израелската војска. Ја разбравте реченицата? Зошто Господ, Елина веќе сака да каже зошто Господ ја вослишил оваа молитва на Исус Навин, ова големо астрономско чудо со планета на Земја и со месечината. Зато што Исус Навин, иако веќе знаел дека Господ му ги предал непријателите во негови раце. Иеко веќе бил сигурен дека Господ е на негова страна. Тој не седел со скрстени раце. Току за самата битка Исус Навин така се подготвил, вложил, ги вложил сите човечки напори, се што до него стоело за успех. Како да целиот успех да зависи само од силата на израелската војска. Што збори, кога ние се молиме за нешто и сакаме нешто, дали на вистина го сакаме? Господ тоа прашање ни го поставува. Дали на вистина сакаш нешто? Ако нешто на вистина сакаш, тогаш ќе направиш се што до тебе стои, се што стои до човечката сила, за да го постигнеш, нели? Затоа што Господ сака тоа да го види. Дали ние искрено сакаме нешто или не сакаме искрено. Го молиме Бога, ама не баш сакаме. Или не со цело срце, или не сакаме, или не мрзи, или било што да направиме нешто од своја страна во правец на исполнување на нашата молитва. Иисус нами направил се што човечка сила можела да направи, се што стоело до, до него, до човечка сила. И кога тоа го направил, значи кога направил се што можела човечка сила, како да успехот зависи само од силата на израелската војска, дури тогаш тој повикал со вера за Божја помош. И пронатам продолжува Елена Вајд вели тајната на успехот, ова е многу важна реченица од овој цитат, тајната на успехот е во сојузот или единството на Божјата мог со човечките напори. Со други зборови, ако сакам Господ да направи чудо да ја покаже својата сила. Што правам јас за таа иста цел од своја страна? Што правам јас? Дали постои нешто што човечката сила, човечката мудрост, дали постои нешто јас можам да го направам, да придонесам за тоа? Или само чекам со скрстени раце Господ да интервенира? Само Божја сила, без човечкиот напор. Тајната на успехот представува е во единството на Божијата мок со човечката сила. И продолжува ли Навајд вели, оние кои што ги постигнуваат најголемите резултати, најголемите резултати се оние кои што се подпираат на семокната мишка или семокната рака. И понатаму се цитира стихот, 12 што го прочитавме, застани сонце над Гавал, и има месечно над долината Ајалон, и продолжува Левит, коментира и вели, ова е човекот кој што, мислејќи на Исус Навин, кој што со, со часови лежел, испружен на земјата, молејќи се уште во кампот, во Гилгал, пред да тргне, значи, таа цела ноќ да, да маршира со војската до Гаваон. Уште пред да тргне, Исус Навин се молел за ова и како резултат на таа молитва Господ му се јавува и му вели не се плаши, веќе ги предадо во твоите раци. И му на позната реченица луѓето од молитва се луѓе од сила, завршува Елена Вајте. Или силни, мокни луѓе. Но што беше тајнат на успехот на Исус Навин? Тој не само се молеше со вера, и се молеше упорно, со часови се вели. Колко, колко ние сме спремни да се молиме со часови за нешто? Туку направи и се што стои до човечка моки, се што стои до него – го вложил секој можен човечки напор, како да успехот зависи само од човечка сила. А дори потоа, кога тоа го завршил, кога направил се што човечка мок може да направи, дори потоа се испружил во молитва и побарал Божја сила, како да целиот успех зависи само од Бога. Нека му е фала и слава вечно. Амин.